stop à cette supercherie, les masques au feu et les politiques au milieu. Monika, zu zergatik ementzira? Ba, ni etorri naiz eh, eskatzera, ia nahikoa dala maska erabiltzearena nahikoa dala, e, gure denontzat, baina bereziki gure umeentzako, e, ba, ezin dutelako bizitza normala egin eskolan, mugatzen ditu beren portaerak, eh, harremanak eta nahikoa dala esatera. Han epertzen dut eh, aurrek ez dutela inolako arriskurik e, eh, adindu entzagert eta horregaitik ez dala, mm, logikoa e, ezartzea ba, neurri bat umentzako e, inolako eraginik ez daukanean e, inoren gan, ez adinduen gan, baizik inoren gan ez vraiment une raison pour tout leur faire vivre. Maili ziriak, beraz, uh, elkarretaratzea berriz ere, eh? Salatzeko uh, maska augendako eta eskoletan, bo, zuraldetik zergatik hemen zira hemen naiz, zentan niretzat biziki importantea da, ustea aurrera haien inozentzia, eta uste dut maskak eh, erabiltzen behartzen ditugularik, begaltzen bai, dute hori inozentzia hori, beldur giroa sentitzen dute, ez dute gehiago haien eh, emozioak elkarri ikusten, haien irinoak, haien spontaneitatea, eta ez, ez dut sinesten, uh, eh, aztertzaitugularik eta alde honak uh, eh, badutela eragin bat. Erraiten da aurrek ez dutela zabaltzen birusa eta kasu guziz uste dutela helduen ejola dela aurrak babestea eta maskak ez ditu bat ere babesten sortzen ditu, psikologikoak, soziologikoak Orduan eh, ez handi bat da niretzat. Les grandes sections en janvier ne porte pas de masque car ils sont en grande section. Mais le CP de décembre lui dont mettre un. Ah, parce que le CP risque d'être plus contagieux que le grandes section Allez savoir. Patrick euh, Dagoret, collectif baten eh, izenian et eh, Et egun? Bai, etorri niz uh, eh, a martxan uh, paran akzion uh, kolektiboaren izenean, hemen. Sortu da uh, legia be, sortu delarik eh, gure aurrei eh, maska ezari behar eh, delako eta hala. Zer ondorio du ez, ez dugu uh, galdera horik pausatzen, ikasteko hori ere irakasleak erraiten dute, uh, ikasteko uh, ez dela aize maskarekin, aurrak ez dute uh, bisaia ikusten, Hala, itzak ikasteko ere biziki zaila da, beraz hori dena ondorio hain zikokanan dute. Beraz, Hala, maskak ez behar dira, bai ez eskolan, badu bere, uh, bere benefizioa eta aski bai ez. Da.